Ketika Nabi berjumpa dengan orang yang sudah mati saat Isra dan Mi'raj, Nabi bertanya, "Bagaimana kalian merasakan sakaratul maut?" Yang satu bercerita, "Seperti tembasan pedang di tempat yang sama beratus kali." Bagaimana perasaan kamu? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bagaimana dengan kamu? Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Sementara mereka yang mati syahid mereka merasakan sakratul maut kal qarsi seperti cubitan pada tangan makanya ketika dibuka penutup wajahnya senyum kata Ustaz Abdul Somad mati itu sakit kenapa dia tersenyum sebelum Israel mencabut nyawanya sudah datang malaikat membisikkan ke telinganya apa kata malaikat wala tahzanu jangan kau sedih wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun berbahagialah karena engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhanmu di saat itu malaikat mengepakkan sayapnya maka nampak dikepakkan sayap malaikat itu tempatnya di dalam surga kamu di dalam surga kelas VIP blok A nomor 13 Bayangkan, kenapa mereka yang mati syahid itu senyum? Karena dia sudah tahu tempatnya di mana dia akan tinggal di dalam surga. Maka orang yang menyaksikan bahasa Arabnya syahid. Jadi kalau ditanya apa makna syahid? Syahid artinya dua. Pertama, disaksikan. Yang kedua, menyaksikan. Kenapa dia disebut disaksikan? menyaksikan kematiannya. Kenapa dia disebut menyaksikan? Karena sebelum mati dia sudah menyaksikan tempatnya di dalam surga. Kita tadi sebelum salam pulak balik minta Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri jauhkan aku dari azab neraka jahannam jauhkan dari azab kubur bolak balik tayat al masjid jauhkan dari azab kubur qabli isya jauhkan dari azab kubur salat isya jauhkan dari azab kubur setelah isya jauhkan dari azab kubur belum tentu selamat dari azab kubur tapi mereka yang mati syahid itu mereka diselamatkan dari azab kubur dan mereka tidak mendapatkan hisab tidak ada dihitung langsung masuk ke dalam surga Allah apa kata Allah ya nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang wahai jiwa yang tidak berombak ambing wahai jiwa yang sudah mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan ridha Allah ridha dan engkau pun ridha fadkhuli fi ibadi masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku wadkhuli jannati masuklah engkau ke dalam surga tapi Pak Ustaz sekarang mau jihad melawan apa? Belanda kan sudah pergi. Apa kami bunuh saja turis-turis Belanda itu? Bukan itu lagi jihad kita sekarang anakku. Jadi apa jihad kami Pak Ustaz? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Maka dia sama seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a sampai pulang ke Batam. Anak bapak dapat beasiswa. Mau ke mana? Mau ke Jepang. Ambil jurusan apa? Ikan. Cerita sama kawan, Mas Bro, anak saya dapat beasiswa nih ke Jepang. Ngambil apa? S2. Jurusan apa? Ikan. Hmm, ikan kok jauh-jauh, di sini aja banyak kok. Langkahkan kakimu, nak. Yang akan kau ambil di sana teknologinya. Engkau akan jadi profesor ikan. Mungkin sampai di sini kau akan buka ternak lele yang besarnya sebesar pesawat. Akan dikalengkan, dijadikan ekspor, negara kita akan menjadi maju. Apapun bidang dapat elektronik mau bidang agama ke timur tengah silakan ku lepas engkau dengan ucapan jihad anakku selama kau belajar engkau akan menjadi orang yang jihad fisabilillah jadi jangan kalau sudah disebut kata jihad teroris jihad teroris itu orang kafir ingin merusak ajaran Islam jihadnya kami orang tua ini apa Pak Ustaz mendidik anak-anak sehingga bisa mengisi kemerdekaan itu jihad kita. Anak-anak kita ini kalau tidak kita didik, oh ancamannya luar biasa. Ancaman yang pertama narkoba, ancaman yang kedua seks bebas, ancaman yang ketiga aliran sesat. Ini merusak kepalanya semua. Siapa yang menyelamatkan ini? Bapak dan ibu. Antar anaknya Islamic boarding school, pondok pesantren, yang penting pendidikan agama. Tidak ada yang bisa menyelamatkan generasi ini selain daripada agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin agama. Datang bapak-bapak ngadu ke saya. Pak Ustaz, ya. Anak saya saya kirim ke pesantren. Istri saya nangis matanya bengkak. Saya panggil istri saya. Sini, kamu nangis sekarang. Ya, lebih baik nangis sekarang daripada nangis nanti anak kita menjadi pecandu narkoba. Daripada nangis nanti anak kita menjadi pezina. Daripada nangis nanti anak kita ikut aliran sesat. Berhenti, jangan nangis. Alhamdulillah, berhenti istri saya nangis, Pak Ustaz. Besok saya pula yang nangis. Ternyata jihad kita untuk mendidik generasi ini belum sanggup seperti perjuangan mereka dulu bergerilya di dalam hutan digigit pacah dan lintah digigit semut dan nyamuk malaria tapi mereka tetap meneriakkan Allahu Akbar tak ada kipas angin tidak ada AC tak ada aqua ini ustaz malam ini sudah pakai kipas sejuk papuanya dua botol buah lagi cuman sayang buahnya tak dibuka plastiknya bercanda tak serius artinya apa bahwa kita bisa hidup aman nyaman tentram ini karena perjuangan mereka yang luar biasa pangeran diponegoro bangsawan berdarah biru meninggalkan kerajaannya demi untuk memperjuangkan kalau pangeran diponegoro ingin hidup nyaman adem ayam tentram enak Ngapain dia mesti pergi berjuang? Diusir, dikejar-kejar. Demi untuk apa? Untuk supaya tegak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.